Bado eta bosturte gisa hortako merkatean tolatzen dela deia bastidana, ontzigilea eta ceramika garazi elkarteko lehen dakaria da polkarrikiri eta barnekaldean ere eskaintza aurkeztu beharra zen. Gero eta gehiago hor badira ofizioan sartzen ari direnak eta da erakusteko badela bizi manera bat eh, hola, merkatoak inez. Izan ez bakarrik eh, bastida merkatu bezala hemen, ez da aski hasteko eta hola izanen dira bi eta motivatuko dira potiak beste batzu egiteko. Merkatu estalian oita mar bat zeramista, estilo guzietaik teknika ezberdinekin hautu zabala goierriko pot keramikatik maite. Teknika aldetik, ba, teknika desberdinak, tornoa, plakakin, eta bai, muztina desberdinak ere bai, eta bueno, ba, beti e, olako denbora luzean ba, badada emaitza desberdinak bai denboran arabera. Pascal Lagistan, Charente Maritime Eskoldetik urbildu zen. Alors, moi je travaille essentiellement pour le jardin. Nik bereziki baratzean dako lan egiten dut. Xorien dako egongiak, janlekoak eta lili untzi bat zuditut egiten, ofizioain ingeroain dako energiain presioak du doi bat baldintzatuko, bainan berginuke untsas egitu. Alors, il plus en plus de jeunes qui... osot, lotzen da lanari, beste molde batean, bainan segida segurtatik diteike. Pei Basque très attiré. Eskolegiak euh, badutira gauainaraina terpendako, denak saldu ditut, udago bat euh, mustikai gabe basteko untxe izain da. <laughs>